بسم الله الرحمن الرحيم Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. سبح اسم ربك الأعلى Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut, الذي خلق فسوى celui qui a créé et agencé harmonieusement, والذي قدر فهدى qui a décrété et guidé والذي أخرج المرعى et qui a fait pousser le pâturage فجعله غثاء أحوى et en a fait ensuite un foin sombre سنقرئك فلا تنسى Nous te ferons réciter le Coran de sorte que tu n'oublieras إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى que ce qu'Allah veut, car il connaît ce qui paraît au grand jour ainsi que ce qui est caché. نيسرك لليسرى nous te mettrons sur la voie la plus facile. Rappelle donc, où le rappel doit être utile. Quiconque craint Allah s'en rappellera et s'en écartera le grand malheureux. Qui brûlera dans le plus grand feu. Où il ne mourra ni ne vivra. Réussit certes celui qui se purifie. Et se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la salate. Mais vous préférez plutôt la vie présente. Alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Ceci se trouve certes dans les feuilles anciennes. Les feuilles d'Abraham et de Moïse.